بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nabiy sollallohu alayhi vasallam naim ibn masudni qilganidan ishidan keyin ozgina xotirjam bo'ldi lekin hali xatar ketgani yo'q to'dalar turibdi orqa tomonda banu xuroza turibdi mana shunday xavotirda turishdi birdaniga sovuq bo'lib ketdi va buni ustiga yetmagandek shamol esdi shamol sovuqni yana ham nima qiladi kuchaytiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam naimni qilgan ishidan keyin bir narsa bo'lishligini sezgandek qurashni ichiga to'dalarni ichiga bir odam yuborib ularni holidan xabar olishni xohladi holat yaboniy roziyallohu anhu aytadi bu kecha deydi ushbu kechani sifatlari sovug'i qattiq shamoli qattiq qo'rquvi qattiq qorong'usi qattiq ochligimiz qattiq bo'lgan kecha deydi xavotirdamiz qornimiz och sovuq nima bo'lishini bilmaymiz handaqni oldida o'tirardik shunda payg'ambarimiz qurashdan to'dalardan xabar topib kelishlik uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam to'dalarda man yaroli xabarol qavm falahul janna Man yaroli xabar al qavm falahul janna. Kim menga borib dushmanning holidan xabar olib kelsa, u uchun jannat bor dedi. Hech kim turmadi. E sahobalar bular. Jannatni naq o'sha turib payg'ambarimiz mana jannatga kiradi desa hech kim turmadi. Ikkinchi marta payg'ambarimiz man yaroli xabar al qavm falahul janna. Kim menga xabar bilib kelsa jannati bo'ladi dedi, hech kim turmadi. qaranglar birodarlar ular ham bizdaqa odam bo'lgan ekan qo'rqqan ekan sovqotgan ekan xavotir bo'lgan ekan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchinchi marta man yaroli xabarol qavm falahul janna dedi ya'ni hech kim turmadi ishonavering holat shunday og'ir ediki hech kim turmadi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday oldiga qarab yurib borib ketayotgandi huzoyfa ibn yamon aytadi rasulullohni oyog'i deydi meni oyog'imga tegib ketdi deydi pankamashib deb ya'ni shunday yig'ib oldim oyoq qo'limni deydi yana tegib ketmasin deb payg'ambarimiz shunday qaradida turing deyishidan qo'rqyaptida huzofa ham kimsiz dedi ana musibat <laughs> huzayfaman dedi turing o'rningizdan dedi turing qavmni ichiga boring xabarni bilib keling hech qanday boshqa ish qilmang dedi bizni ulardan farqimiz nimada ular ham bizdaqa odam bizdaqa qo'rqqon xavotirda bo'lgan lekin buyursa payg'ambar alayhissalom qaytmagan payg'ambarimiz aytdi borib xabar olib keling hech narsa qilmasdan qaytib keling huzayfat yamoniy aytadi faqirligim shunchaki ustimdagi kiyimim deydi ko'ylagim ayolimni ko'ynagi edi deydi faqirligimdan ayolimni ko'ylagini kiygandim u ko'ylagim tizzamga zo'r yetardi deydi bir qavat nafs kiyim payg'ambarimiz buyurdi sallallohu alayhi vasallam handaqqa tushdi ketdi huzayfa o'rnidan jilishiga payg'ambarimiz orqasidan duo qildi parvardigor bandangni oldidan ham orqasidan ham o'ngu so'li osti ustidan panohingga olgin dedi huzayfatul yamon aytadi hali payg'ambarimiz duosini tugatmasdan badanimdagi deydi sovuq qotish ketdi deydi xuddi hammomdagidek issiq bo'lib qoldi qo'rquv ketdi deydi ochlik ketdi deydi qandoqqa tushib o'tib ketdi Allohning buyrug'ini bajarayotgandi payg'ambarimiz uni haqiga duo qildi alloh taolo o'zi bir panoh berdi o'zi yordam qildi huzayfat yomoniy yamoniy to'dalar turgan ahzob turgan tomonga o'tdida u yerda ham shamol bo'layotganligini ko'rdi lekin u yerdagi shamol musulmonlarni ustiga kelgan shamoldan farqi bor edi Musulmonlarga yetgan shamol hech narsa emas buni oldida. Chodirlarni uchirgan, tuyalarni qochirgan, o'tlar o'chgan, xullas ovqat pishiradigan katta bir qozoni bo'ladi, qozonni ham ontarib tashlagan. So'ngra Huzayfa aytadi roziyallohu anhu, tikilib qarasam, katta bir gulxandolda bir odam orqasini tutib isinib turar dedi. Tikilib qarasam, Abu Sufyon ekan dedi. Ya'ni mana shu to'dalarni boshlab kelgan, kufrni boshi bo'lgan Abu Sufyon turibdi dedi. O'qni kamonga joyladimda, abu sufyonga qarab deydi to'g'irlab tortdim deydi hozir qo'yib yuborsam kufrni boshini o'ldiraman deydi lekin payg'ambarimiz hech narsa qilmasdan qaytib keling degan gapi esimga tushdida kamonni tushirdi deydi abu sufyon isinib bo'lganidan keyin ilayya ilay ilayya ilay deb chaqirdi meni oldimga kelinglar meni oldimga kelinglar dedi hamma yig'ildi yig'ilganda abu sufyon daholardan edi aytdiki hozir men sizlarga aytadigan gapni dedi orqasida bo'ladigan ish bor hozir bir gap aytaman muhammadni josusi oramizda bo'lib qolmasin deydi huzayfa roziyallohu anhu yuzini shunday to'sib ana shu qavmni chekib o'tirdi abu sufyon josus bo'lib qolmasin oranglarda har bitta odam yonida o'tirgan sherigini qarab qo'ysin kimligini dedi mana agar hozir huzayfadan kimsan deb so'rashsa ish fosh bo'ladi xatarli holat bo'ldi lekin alloh taolo u kishining qalbiga ana shunday bir ilhomni berdi o'ng tomondagi kishiga qarab turib kimsan dedi huzayfa haligi kishi falonchiman dedi chap tomonga qarab sen kimsan dedi falonchiman dedi o'tiraveringlar dedi huzayfadan hech kim so'ramadi mana shunday bir xatarli holatda olloh taolo o'zi bir yo'l ko'rsatdi chunki ollohni panohida turibdi bu kishi birodarlar olloh o'zi yo'l ko'rsatyapti so'ngra abu sufyon banu qurayzani qilgan ishini aytdi shamolda aytdi 45 kundan beri qamal qilib hech qanday natija bo'lmayotganligini aytdi xullas ketmoqchi ekanligini aytdi hali gapini tugatmasdan turib men qaytaman qaytinglar demasdan turib qavm arrohil arrohil arrohil qaytamiz qaytamiz deb turib oldi bu xabarni eshitib huzayfa roziyallohu anhu sekin qaytib musulmonlar muaskariga keldi kelib handaqdan chiqishi bilan boyagi sovuq boyagi ochlik boyagi tishini tishiga tegmasdan tiqrab turishligi yana qaytdi Chunki ishini bajarib bo'ldi kishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni so'raganida namoz yine aytishdi. Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga kirib kutib turdi. Sovuqdan tişi tişi yeteğimi taraqlab turar edi. Shunda Rasululloh namozda turgan holida ridolarni ochib bir çekesini bilan o'rab oldi. Namozda turib va shu holatda namazını namozini tugatdi. Xabarni Huzayfadan işkenden keyin Allohga hamdlar aytdi. So'ngra Huzoyfat ibn Yamoniyni o'zining ridosi bilan o'rab yotkizib qo'ydi. Mehribon bo'lgan sahobalarga payg'ambarimiz. Huzoyfat ibn Yamon aytadi, uxlabman deydi. Tong otguncha uxlabman qimillamasdi. Tong yotganda payg'ambarimiz kelib oyog'i bilan turtib, "Ey uxchi, turingizdan" deb xursandchilik bilan uyg'otdi dedi. Tursam, to'dalar qaytib ketibdi. Madinaga xotirjamlik qaytibdi. Va Alloh taolo aytgandek, "Varaddallohu allazina kafaru bi bighayzihim lam yanalu khayra." Alloh kofirlarni xafa holda qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erisha olmadi. 45 kun turib 10 ming askar bilan hech narsa qilolmasdan qaytib ketishdi. Payg'ambarimiz va musulmonlar Madinaga qaytib kelishdi. Rasululloh 45 kunlik jangdan keyin uyiga kirib bir kiyimini almashtirib, yuvinib dam olmoqchi. Uyga kirib kiyimlarini yechib, g'usl qilayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eshiklarini dehiyat al kalbiy roziyallohu anhu taqillatib qoldi nihoyatda ulkan gavdali kishi edi oysha onamiz roziyallohu anhu eshikni ochib qarasa dehiyat al kalbiy rasululloh qani deb so'radi ichkarida yuvinyapti dedi chaqiring dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqqanida jibril alayhissalom turganini ko'rdi ya'ni Dehiyatul kalbiy ko'rinishida jibril alayhissalom turgan edi mana bilasizlar farishtalar shakllana oladi mana mashhur hadisda payg'ambarimizni oldiga kiyimlari oppoq soch soqoli qop qora bo'lgan notanish kishi ko'rinishda kelib payg'ambarimiz oldiga iymon islom ehson haqida so'ragan edi bu safar jabroil alayhissalom dehyatal kalbiy ko'rinishda kelgan edi payg'ambarimiz tanidi u kishini shunda jabroil alayhissalom yo rasululloh qurollaringizni qo'ydingizmi dedi ya'ni dam olishga chiqdingizmi dedi ha dedi innal malaika lam taza aslihataha. Farishtalar hali qurollarini qo'ygani yo'q dedi. Payg'ambarimiz nima gap dedi? Banu Qurayzani ta'zirni berishlik kerak dedi. Payg'ambarimiz shoshib ichkariga kirib, zudlik bilan bir urush liboslarini kiyib ko'chaga chiqqanida Dehatal kalbi yo'q. Bir qancha sahobalarni ko'rib turib, hech kimni ko'rmadinglarmi hozir shu yerda dedi. Yo'q, rostini hech kimni ko'rmadik, faqat Dehatal kalbi Banu Qurayzaga qarab ketdi dedi. deganda payg'ambarimiz hukm qildilar buyurdilar aytdilarki bu jabroil edi dedi kim Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa asrni faqat banu qurojada o'qisin dedi sahobalar shoshilib yana urush liboslarini kiyib qilichlarni ko'tarib bo'linib bo'linib ketishdi musulmonlar yo'lda ketayotib asr vaqti o'tib ketayotganligini ko'rishdi shom namozigacha yetib borganlar asrni bani quraza yerida o'qidi shomgacha yetib borganlar endi qolganlari yo'lda ikkilanib qoldi fikri ikkiga bo'linib qoldi bir qismi aytdi rasululloh shu asrni bani qurasada o'qinglar dedi biz shunday bajarishimiz kerak dedi ikkinchi qismi aytdi yo'q rasululloh faqat shoshilinglar degan maqsadda aytuvdi deb turib bir qismi asrda o'qimasdan ketdi Banu Qurayzaga yetib borganda Shom aytgandan keyin, Shom ozonidan keyin o'qidi asrda, ikkinchi qismi to'xtab asrda o'qib keyin yetib bordi. Ixtiloflar xususida mana sahobalar payg'ambarimizni bitta buyrug'ini ikki xil tushunishdi. Ixtilof ikki xil bo'ladi. Ikki tomon ixtilof qilyapti, bir tomon haq, bir tomon nohaq bo'ladi. Endi ikkinchi ixtilof bor, ikkalasi ham haq bo'ladi. Mana shu o'sha ixtilofga bitta misol. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu o'rtasidagi ixtilofni aytishganida ikkalalar ham to'g'ri qilibsizlar dedi haqiqatdan aytilganidek asrni o'shada o'qish ham bor edi bu buyruqda hamda shoshilinglar degan maqsad ham bor dedi ikkalasini ham fahmi to'g'ri bo'lganligini payg'ambarimiz ularga bildirdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam banu quroziylarga yetib keldi yahudlar qal'alariga kirib berkinib eshiklarni berkitib qal'alarni ustiga chiqib turgan edi payg'ambarimiz keldida ularniga xitob qilib ularga xitob qilib haqorat qildi so'kdi ularni payg'ambarimizni haqorat qilishligi juda bir nodir ko'rinishda bo'lardi rasul aytdilar ya ihvata qiradata val hanazir qad nazala fikum xizyullohi azza va jalla ey maymun va to'ng'izlarni birodarlari ustinglarga alloh taoloning azobi tushdi dedi payg'ambarimiz haqorat qilmas edi nodir holatlardan bu o'rinda ularni haqorat qildi to'ng'iz va maymunlarni birodarlari dedi ular ey muhammad sen halimsan sen kechirimlisan deganida sizlarni qilgan ishinglardan keyin halimlik yo'q sizlarga dedi meni hukmimga taslim bo'lasizlar dedi ular aytishdi taslim bo'l chunki taslim bo'lsa qatl bo'lishini bilishadi haqiqatdan ularni qilgan ishi ularni bir chekkadan qilichdan o'tkazishlikka loyiq ish ekanligini bilishardi o'zlari shuning uchun taslim bo'lishni xohlashmadi payg'ambarimiz banu qurayzani qal'alarida qamal qildi Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Ayol va bolalardan tashqari qal'asida qilich ushlashga yaraydigan 700 ta odam bor edi. Qamal davom etdi. Kechagina munofiqlar va fosiqlar, iymoni zaiflar Banu Qurayzani qilgan xiyonatini eshitib, payg'ambarimizni tashab ketganlar endi g'animalarning hidini sezib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam atrofida jamlanishni boshlashdi. Banu Qurayza payg'ambarimiz oldiga odam jo'natdi. Ey Muhammad sahobalaridan birortasini jo'nat biz oldimizga. Bizni xulofolarimizdan, ya'ni do'stlarimizdan, avval bizga do'st bo'lganlardan jo'nat, ishimizni maslahat qilaylik dedi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Abu Luboba roziyallohu anhu ni yahudiylar oldiga kirgizdi. Yahudlar to'planishdi. Endi holati og'ir ularda ham. Ey Abu Luboba dedi. Nima maslahat berasan, nima qilaylik dedi. taslim bo'lmay ilojinglar yo'q dedi rasululloh sizlarni shunday tashlab qo'ymaydi qattiq payg'ambarimiz azm bilan turibdi qattiq turibdi payg'ambarimiz keyin aytishdiki ey abu bobo agar biz taslim bo'lsak nima qiladi nima deb o'ylaysan dedi abu bobo roziyallohu anhu aytadi sezmay qoldim deydi qo'limni shunday tomog'imga olib borib turib shunday tortib qo'ydim yonboshga deydi sezmagan holda shunday tomog'imni tagiga qo'limni olib borib tortib qo'ydim deydi ya'ni sizlarni qirib tashlamoqchi degan narsani bildirib qo'ydim qo'limni o'tkazib bo'libla Alloh va rasuliga xiyonat qilganligini sezib qoldi qo'lini o'tkazib bo'lishiga xiyonat qilganligini tushunib qoldida shart yahudlarni oldidan chiqib payg'ambarimiz oldiga bormadi to'g'ri madinaga qarab qochib ketdi bilmasdan xiyonat qilib qo'ydi borib payg'ambarimizni masjidiga kirib oldi ayolini chaqirdi meni dedi ustunga bog'lab qo'y dedi ustunga bog'lab qo'ydi ayoli men xiyonat qildim rasululloh yechmaguncha meni hech kim yechmaydi dedi payg'ambarimizga bu xabar yetganda payg'ambarimiz g'azabi keldi qanday qilib meni sirimni sotib qo'yadi dedi endi borib o'zini baylab qo'yibdimi olloh avf qilmaguncha men yechmayman men ham dedi mana shu holatda olti kun turdi ayoli kelib namozga yoki qozoy hojatga yechib qo'yar edi keyin ham baylab qo'yar edi ovqatini mana shunday bir baylangan holda yer edi 6 kun turdi, Alloh taolo keyin oyatlar nozil qildi, Alloh taolo avf qildi. Va akharuna atarafu bi zunubihim xalatu amalan solihan va akhara sayya asallohu an yatuba alayhim. Yana boshqa bir kishilar borki, va Abu Luboba haqida tushdi bu. Gunohlarini e'tirof qilurlar. Xiyonat qilganligini tan olyapti. Ular yaxshi amalni boshqa yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini qabul qilsa ajab emas. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Rasulullohni sirini sotib qo'ygan ham istig'for aytuvdi, sidqidan Alloh kechirdi. Keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam yechib qo'ydi kishini. Banu Qurayza o'zlarining qal'alarida turar ekan, nimaga muhtoj bo'lsa hammasi bor edi qalasida. Suvi, ekin tikini, taomi, hamma yo'g'i bor. Alloh ularning qalbiga qo'rquv soldi. Banu Qurayzaning kattasi Sayyidi Ka'b ibn As'ad Banu Qurayzaning kattalarini jamladi. Aytdiki, ahvolimizni ko'rib turibsizlar. Tursak turaveramiz. Bir bu holat bizdan keskin bir qarorni qabul qilib, bir shart ish qilishimiz kerak dedi. Nimadir qilamiz dedi. Banu Qurayza yahudlari nimani taklif qilasan dedi. uchta narsani taklif qilarman sizlarga dedi o'zlarining sayyidi bo'lgan kab ibn asad birinchisi ey qavm dedi muhammad sizlarning kitoblaringizda aytilingan nabiy ekanligini hammanglar bilasizlar dedi ya'ni payg'ambarligini bilamiz hammamiz deyapti kelinglar iymon keltiraylik tirik qolamiz chunki muhammad o'ziga iymon keltirganlarni qatl qilmaydi dedi qarang birodarlar bilishadi bilishadi lekin inkor qilishdi bilib turib yo'q hech qachon uni diniga kirmaymiz ikkinchi taklifi nima dedi ikkinchi taklifim dedi ayol va bolalarimizni hammasini o'zimiz qatl qilaylik va hammamiz qo'rg'onni ochib bir kishi hujum qilgandek teng hujumga tashlanaylik agar yengilib ketsak mag'lub bo'lsak nihoya nihoya dedi agar tirik qolib qolsak yengib ayollar bolalarni olamizda yana boshqatdan yashab ketaveramiz dedi ya'ni bu holatda bunaqa qilib o'tirib bo'lmaydi bir narsa qilish kerak deyapti ular aytdi ha bu ayollar bilan bolalarda nima aybi bor nimaga bularni qatl qilamiz uchinchisi nima dedi uchinchisi dedi allayla laylatu sabt shanba kechasi dedi yahudiylar shanba kuni hech narsa qilmas edi musulmonlar buni bilar edi shanba bo'lishiga musulmonlar qurollarni qo'yib dam olib o'tirishar edi endi kab ibn asad aytyaptiki ular bizdan hujumni kutmayotgan shanba kunida shanba kechasida birdaniga hujum qilaylik, ularni hammasini yakson qilamiz dedi. Ular aytishki, "Ey Ka'b, shanba kuni haddidan oshgan qavmlarni Alloh nima qilganligini bilasan u. Ularni maymun va to'ng'izlarga aylantirib yuborgan u. Biz endi ana shu kunda urush qilib, ollohni azobiga qolishimizni xohlaysanmi? Buni ham qilmaymiz dedi. Shunda Ka'b ibn Asad aytdiki, "Ey" dedi. "Sizlarning ishingizda ish keladigan birorta odam yo'q ekan" dedi. hayot mamot masalasi turganda ikkilanasizlarmi dedi shu bilan ular hech qaysi taklifini qabul qilishmadi musulmonlar banu qurayzani qamal qilib turishibdi muhammad ibn maslama boshliq bir to'p kishilarni payg'ambarimiz soqchilikka qo'ygan edi qala eshigi ochildi amr ibn saadiy ismli bir yahudiy chiqib keldi muhammad ibn maslama ushlab qatl qilmoqchi bo'luvdi meni payg'ambaringlarni oldiga olib bor dedi olib kelishdi aytdiki ey muhammad dedi payg'ambarimizga sallallohu alayhi vasallam banu qurayzani hammasi siz bilan tuzgan ahdni buzishlikka qaror qilganda bitta men qarshi bo'lganman dedi o'ziga omonlik so'rab keldi payg'ambarimiz rost aytdi dedi qo'yib yuboringlar dedi haqiqatdan payg'ambarimiz aytdilar bu kishini olloh vafosi tufayli najot yetkazdi dedi o'n to'qqiz kun qamal qilindi natija bo'lmadi Shunda bir to'p musulmonlarning bahodirlari, pahlavonlari, ichida Zubayr ibn Avvom, Ali ibn Abi Taliblar bir qancha bahodirlar yig'ilishni bir katibani shakllantirib o'limga ahdlashdi. Yo hujum qilib qal'ani ochamiz, yo mana shu yerda o'lib ketamiz. Mana shu katiba hujum qildi ertasi kuni. Yahudiylar ularni qilgan hujumini, ularning shiddatini ko'rdida, ular qaytmasligini tushunib, "Ey Muhammad, bo'l taslim bo'lamiz" deydi. bir to'p sahobalarda qilgan shijoatidan qo'rqib yahudlar taslim bo'lishdi. Qal'alar ochildi. Payg'ambarimiz ana shu 700 ta odamni qo'llarini bog'lashlikka buyurdi. Shu holatda Banu Qurayza taslim bo'ldi. Avs qabilasi payg'ambarimiz oldiga keldi. Ya Rasululloh, Hazraj mavlolariga yaxshilik qilganingizdek, bizning mavlolarimizga ham yaxshilik qiling deydi. Banu Qaynuqo yahudiylari nima sababdan tirik qolishgan edi? Hazraj qabilasidan bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ahsin ila mawali meni do'stlarimga yaxshilik qiling deb turib hazrajlik kishi uchun Banu Qaynoqoni payg'ambarimiz ozod qilib yuborgan edi. Endi Banu Qurayza yahudlari Aws qabilasining xulafolari, mavlolari. Endi Awsliklar hazrajliklarga yaxshilik qilib ularni qo'yib yuborganizdek biz uchun Banu Qurayzaniga yaxshilik qiling dedi. Albatta Banu qaynoqoni xiyonat qilgan edi. Bitta musulmonni o'ldirib qo'yishgan edi. Endi Banu Qurayzani xiyonati bilan Banu qaynoqoni taqqoslab bo'lmaydi. Ular bitta musulmonni o'ldirgan bo'lsa Banu Qaynaqo yahudlari, Banu Qurayza butun islomda tak tomiri bilan yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan, yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ishni qilishdi. Shunda payg'ambarimiz nima qilishlikka hayron bo'ldi. Hazrat uchun yaxshilik qilgandek avs uchun qilmaydimi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avs qabilasiga qarab turib o'zinglardan bo'lgan bir kishiga ya'ni avs qabilasidan bo'lgan bir kishiga banu qurayzani hukmini topshirsam rozi bo'lasizlarmi dedi avsliklar kimga yo rasululloh dedi sad ibn muozga dedi ular sad bizni sayyidimiz rozimiz yo rasululloh dedi Ya'ni Banu Qurayzaning ishi nima bilan nihoya topishini hukmini Sa'd ibn Mu'az aytadi. Sa'd ibn Muoz qayerda? Madinada ana shu jarohatidan qon oqib Masjidun Nabaviyda davolanyapti. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu masjidda yotar ekan duo qilgan edi. Qaranglar duosini. Parvardigor, agar payg'ambar alayhisalom yana bir marta Quraysh bilan jang qiladigan bo'lsa, kelajakda meni o'ldirmasdan jonimni olib qo'ygan. Men yashab turay. Chunki payg'ambarimizga qilgan muomalasini uchun Quraysh men uchun eng yomon odamlar dedi. Yo agar payg'ambarimiz qayta Quraysh bilan jang qilmaydigan bo'lsa kelajakda jonim olaver degan edi. Yana aytganida Parvardigor Banu Qurayzani xor bo'lganligini ko'rib, ko'zim quvonmagunicha jonim olmagin degan edi. Duoni qarang. Banu Qurayzani xor bo'lganini ko'ray, Quraysh bilan jang bo'lsa tirik qolay, bo'lmasa jonim olaver degan. Alloh u kishini duosini ijobat qildi. Sa'd ibn Muozni payg'ambarimiz olib kelishlikka buyurdi. Mana endi jarohatlanib turgan Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhuni olib kelgani borishganida yurgani ham jarohatni og'irligidan. Biroq ularni mingani ham quvvati yetmaydi. Yog'ochga yotkizishib, ko'tarib eshak ustiga qo'yib olib kelishadi Banu Qurayza yeriga. Musulmonlar turgan joyga Sa'd ibn Muozni yetalab olib kelishar ekan, avsni sayyidlari ey sad bizni mavlolarimizga banu qurayzoga yaxshilik qilgin yaxshi hukmni qilgin deb nasihat qilishdi sad ibn esa sadin deb kelardi saatga Alloh yo'lida malomatchining malomatidan qo'rqmasligi zarur bo'lgan vaqt keldi deb kelardi hushyor odamlar ha bo'ldi dedi banu qubazdan ish tugadi dedi sad namozni olib kelishdi hamma o'tiribdi kutib banu qurayza sad hukm qiladi deganda ular ha sad bizni xulofolarimizdan biz rozimiz uni hukmiga deb ular ham rozi bo'lishgan edi ular baylangan uzoqda nima bo'layotganini bilishmayapti sad namozni olib kelishganida payg'ambarimiz o'zi o'rnidan turib qumuli sayidi qavmikum qavminglarni sayidi keldi turinglar o'rninglardan dedi Demak, ana shu kishini, ana shu sahobani manzilati uchun o'rnidan turishlikka buyurdi. Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu keldi. Qavm turdi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar: "Ey Sa'd, Banu Qurayzaning hukmini sizga topshirdim" dedi. Siz hukm qiling. Endi Sa'd ibn Mu'oz qilgan ishini qarang. Aus qabilasiga qarab turib, "Avayam zi hukmi ala Aus" avslik birodarlarimga meni hukmim o'tadimi dedi qabul qilasizlarmi buyruqni dedi qabul qilamiz ey sad işte. hazraj qabilasidan bo'lgan musulmon birodarlarga qarab turib avayamzi hukmi ala hazraj dedi ular ham ha ey sad qabul qilamiz dedi so'ngra umuman musulmonlarga qarab turib avayamzi hukmi ala muslimin meni hukmim musulmonlarga o'tadimi dedi ular ham ha o'tadi dedi So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turgan tomonga qarab turib, "Avayamzi hukmi ala man hahuna." Mana shu joyda turgan kishilarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nazarda tutyapti, lekin payg'ambarga hukmi o'tadimi demak, odobni ko'ring. odob cho'qqisini ko'ring. Meni hukmim payg'ambarga o'tadimi desa beadablik bo'ladi. Shuning uchun shu joyda turganlarga meni hukmim o'tadimi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha esardi. O'tadi dedi. bu odobni, bu muomalani go'zalligini ko'ring. Ya'ni siyrat bizga axloqni ham o'rgatadi, odobni ham o'rgatadi, tijoratni ham hamma yoqda o'rgatadi. So'ngra Sa'd ibn Rasulullohdan bu javobni olgandan keyin hukm qilaman dedi. Hukm qilaman. Ayol va bolalar qul va cho'rilarga aylantirilsin, erkaklar esa qatl qilinsin, hammalari dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar, Allohu akbar tahqiq ular ustida yetti osmon ustidan qilingan Allohni hukmini e'lon qildiz dedi. Ya'ni Alloh shunaqa hukm qilgan dedi. Payg'ambarimiz buyurdi, chuqur kavlandi yahudlar 10 o'ntadan 10 tadan kelib qatl qilindi. Ayol va bolalari sho'rilib olib tarqatilindi. Yahudlarni qatl qilish boshlaganda Zubayr ibn Toba ismli yahudi bor edi, sayyidlardan edi, olim edi. Uni ham qatl qilgan olib kelishganida ansorlardan biri kelib yo rasululloh zubayr ibn tobani menga bering bu oz kunida meni ozod bo'lishimga sabab bo'lgan edi u meni ozod qilgandek men ham uni ozod qilay dedi o'limga hukm qilingan kishini bir kishi yaxshilik qilgan edi qaytarib qo'y dedi aka dedi u senga dedi uni ozod qilishdi Haliga zubayr ibn toba ayolim bolalarim molim ham dedi ansori kelib ayoli bolalari moli ham dedi ular ham senga dedi oilasi bilan, moli bilan, ayoli bilan ozod bo'ldi. So'ngra Zubayr ibn Toba xursand bo'lib turib, keyin aytdiki, Ka'b ibn Asad nima bo'ladi ishi dedi. Banu Qurayzaning kattasi qatl qilinadi dedi. Haya ibn Ahtabchi dedi. U ham qatl bo'ladi dedi. Desa bu Zubayr ibn Toba aytdiki, Ka'b ibn Asad va Haya ibn Ahtablar qatl bo'lgan joyda men tirik bo'lishlikni, tirik qolishlikni loyiq ko'rmayman dedi. Ular bilan jannatda bo'laman dedi. abu bakr siddiq roziyallohu anhu aytdi keyin qatl qilingandan keyin ular bilan jahannamda bo'ladi dedi tirik qolib omon qolib turib ularga bo'lgan hurmatidan ular bilan birga o'ldirilsam jannatda ham ular bilan birga bo'laman dedi balog'atga yetgan har bitta erkak qatl qilinadigan bo'ldi shunda endi balog'atga qadam qo'ygan bir yosh yigitni bir muslima ko'rib rahmi keldi haligi muslimani rahmi kelayotganini ko'rib bu yigit rufo bo'ladi ismi osilib oladi oyog'iga voy meni saqlab qoling meni olib qoling vallohi namoz o'qiyman deydi tirik qolsam islomda qabul qilaman namoz o'qiyman deydi payg'ambarimizga bor yo rasululloh bu rufoni ozod qiling men uchun namoz o'qiyman deyapti deydi islomga kiraman deyapti payg'ambarimiz u sizga deydi haqiqatdan bu kishi rufo iymonga keldi islomda bo'ldi iymoni go'zal bo'ldi hofizi qur'onlarga aylandi va alloh uchun da'vat qiladigan doilarga aylandi va qachon keyinchalik qasam ichsa meni o'limdan saqlab qolgan zotni nomiga qasam deb qasam ichar edi أقول قولي هذا وأستغفر الله لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته